die Tisiet, Eliel van Mahavim en Jerea en Joosabio, die Seens van Elnaan en Jitma, die Mabit, Eliel en Obed en Jaashiel van Mesobaja.